Danas je na redu treći, četvrti i peti hadis. A, no međutim, nećemo voditi računa da li neko može stići pisati ili ne, jer to će biti na kaseti, večeras ćete moći odmah imati kasete, tako da bolje je da slušate i da pratite i da razumijete ono što se govori, pa ćete nakon toga imati znači kasetu sa koje možete sa koje možete znači poslušati ono što se govorilo, prenijeti to sebi tako da bi naredni put znači bili spremni i da bi poznavali znači ono gradivo koje je već obrađeno. Mi smo zadnji put govorili o hadisu koga prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala kome poslanik sallallahu alaihi wa kaže La yakbelu Allahu salate ahadikum iza hatta Allah ne prima namaz nekoga od vas kada izgubi abdest sve dok ne uzme ponovo abdest. Pa smo kazali da taj hadis prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Ko će nam spomenuti jedan hadis koji govori o vrlinama Ebu Hureyre? Buhari je Muslim prenosi hadis od Ebu Hureyre za Resul sallallahu alejhi ve sellem. Ko će mi prosjeti prosjeti svoj, je kako završimo ovaj svoj govor, pa će ga nakon toga podignuti i, i neće nikada ništa završiti. Ebu Hureyre kaže, pa sam nakon toga postao svoj večaš, da poslanik sallallahu alejhi nije završio svoj govor, pa se nakon toga i tako nikad ništa Znači, hadis koji govori da je poslanik sallallahu alaihi wasallame prostruo svoj vrtač i kazao je onaj ko uzme taj vrtač nakon toga neće više nikad ništa zaboraviti. Pa je Ebu Hurere prostruo svoj vrtač i nakon toga kaže tako je onoga učio ruci moja duša, nisam nikada više ništa zaboravio. Kazali smo da Ebu Horere prenosi najviše hadisa. I kazali smo da ima devet ashaba koji se zovu El Muktirun. Oni koji prenose puno hadisa. Ko će nam spomenuti ti devet ashaba po redu kako smo i mi spomenuli? Prvi je Urere, Aisha, Abbas. Enes. Enes, Ibn Abbas, Omer. Ibn Omer. Ibn Omer. Džabir. Ebu al Hudri, Ibn Mas'ud. Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Znači to je devet ashaba koji najviše prenose hadise koji se zove, zove El Muksirun. Znači prvo Ebu Hureyre, Aisha, Enes, Ibn Abbas, Ibn Omar, Džabir, Ebu Sejid al-Hudri, Ibn Mas'ud i Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As radijallahu ta'ala anhum. Znači to je devet ashaba koji najviše prenose hadise. Uzimanje abdesta je legitimno Kur'anom, sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka. Ko će nam spomenuti gdje je to Kur'anom propisan abdest? Ajet. Na arapskom jeziku. Surat Maide. Šesti ajet. Znači, propisan je Kur'anom, sunnetom i konsensusom islamskih učenjaka. Kazali smo hadis u kome poslanik sa kaže da Allah ne prima abdest nekoga od nas kada se da ne prima namaz neko od nas kada ima abdest pa ga izgubi dok se ponovno ne abdesti. Kako dokazujemo sa ovim hadisom da čovjek ne može klanjati bez abdesta? Šta smo kazali? Kako to zaključujemo iz hadisa? La Allah ne prima to djelo. A ne treba čovjek i ne smije čin djelo koje Allah ne prima. Jer je to igra i šega. I to Allah što znači neće primiti pa na osnovu toga kažemo zato što je Allah te odbio primanje takvog djela. Dobro, ako čovjek klanja bez abdesta i zaborava. I nakon toga se sjeti, nakon što završi namaz, sjeti se da nije imao abdesta. Šta će učiniti? Uzeti abdest i ponoviti svoj namaz. Uzeti abdest i ponoviti tada I to po konsensusu islamskih učinjaka. nema razloženja nikako. Svi se znači slažu da čovjek tada mora ponoviti svoj namaz. Dobro, isteklo namasko vrijeme. Istekla je Kindija i ušao u Akšam. Šta će tada uraditi? Klanjat će prvo i Kindiju, pakša. Po redu. Ali mora naklanjati taj, mora naklanjati taj namaz. Ako čovjek duži vremenski period ne nađe vode, šta će činiti? Kaže se da je zemlja abdest za čovjeka taman našao vode, ne našao vode i deset godina. Govorili smo također o pitanju čovjeka koji nema mogućnosti niti da abdesti, niti da uzmete tejmum. Šta je sa njim? Ispomenuli smo da imaju dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Čovjek kako nema mogućnosti da uzme abdest, prvo mišljenje je da, da obavlja namaz, prvo mišljenje ima ulema, kaže da abdest, on, oni koji kažu da obavlja namaz, kažu da abdest je uslov za ispravnost namaza. A drugo mišljenje je abdest uslov za obavljanje namaza. Za obavezu namaza. Obavezu namaza. To kaže ima Malik i većina i drugi islamski učenjaci. Manjina. I manjina. I manjina. A ja će mišljenje da obavi namaz, Jest, da će obaviti namaz, jest. nema uslov, znači spada mu to, Allah ga preko njegove mogućnosti i obavlja namaz. Znači, on ne može uzeti abdest. I toga ćemo ga osloboditi. Jer Allah što obavezuje čovjeka preko njegove mogućnosti. Kaže šeho Islam i mi u svojim fetvama da svaki sastavni dio namaza spada sa obaveznika kad je mogućnost da ga učini. Pa čovjek klanja sjedeći kad ne može stojeći. Ali možemo li kazati čovjeku ne, ti nisi u mogućnosti da stojiš, nemoj nikako kladiti. Ne možemo. Jer ćemo te osloboditi onoga što ne možeš učiniti, a te nećemo osloboditi onoga što možeš učiniti. Tako i ovdje. Čovjek ne može uzeti abdest i oslobodit ćemo ga abdest, ali ga nećemo osloboditi namaza, jer može obaviti namaz. Pa će znači obaviti taj namaz. Govorili smo isto tako o pitanju uzimanja abdesta za svaki namaz i kazali smo da jedan dio selepa smatra da treba uzeti abdest za svaki namaz, no međutim da je ispravno mišljenje da se može planjati više namaza sa jednim abdestom i govorili smo hadis poslanika sa ostanem da je na, oslobođenju Meke toga dana klanjao pet namaza sa jednim abdestom i također smo spominjali da je na Hajberu, jel tako, klanjao šta? I kindio i akšam jednim abdestom. Spominjali smo nešto vezano za dženazu, namaz i abdest. Da ima učenjaka koji kažu da se dženaza može klanjati bez abdesta. Koji su učenjaci? Koji smo dvojicu spomenuli? Šabi i Šabi i Ibn Đarir Tabari. Kazali smo da je to mišljenje slabo. Spominjali smo također da neki islamski učenjaci kažu kada čovjek kanja bez abdesta, zaboravio uzeti abdest. Pa se sjetio u namazu da nema abdesta, da može otići abdestiti i nastaviti tamo gdje je stao. I spomenuli smo dokaz iz Buharije. Koji će spomenuti taj dokaz? E, dokaz iz Buharije je to da, da Resul poslije sabaha izašao da planja sagma sabah namaz, pa sjetio da, da nema abdest, da je džunup, otišao, istuširao se i klanjao. U redu. I šta smo mi kazali na ovaj dokaz? Kazali smo hadis Ebu Davuda koji je vjerodostojan da kaže fekebber. Fekebber Rasulullah. Pa je donio početni tekbir. Pa se onda sjetio pa je otišao, kaže pa se je vratio pa nam je klanjao. Šta smo kazali za ovaj hadis? E, to nije spomenuto e, kad je poslanik sallallahu se vratio je Znači on je spomenuto da je poslanik sallallahu ušao u namaz, donio tekbir u redu, to priznajemo, jer to hadis potvrđuje. No međutim, kada se otišao i abdestio se, kada se je vratio, nije spomenuto u hadisu da je nastavio, nego kaže pa je klanjao namaz. Pa je klanjao namaz što postoji velika vjerovatnoća i to je spoljašnje značenje hadisa da je počeo namaz iz početka i na to ukazuju Hadisu, da Allah ne prima namaz znači čovjeka bez abdesta. Naš treći četvrti i peti hadis, ovako ga neki redaju, zato što ga prenose tri ashaba, prenose ga Abdullah ibn Amr ibn As, prenosi ga Aisha radijallahu ta'ala anha i prenosi ga Ebu Hureyre. Pa su stavili da su ova tri, ovo jedan hadis, ali sa tri različite strane, od tri različita ashaba, pa ga čine, ili broje ga kao tri hadisa. Jeste hadis u kome poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže وَيْنٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْنٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ Jedan kratak hadis koji u sebi ima brojne pouke i brojna značenja. Teško se eakabima od vatre. Eakabi su ove žile koje se nalaze iza peta. Stražnji dio, znači od stopala, gore žile koje se nalaze iza peta, to su eakabi. Znači od članaka, kada se pomiri na kraj stopala, na dole, to su eakabi. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi teško se eakabima od vatre. Kažemo da ovaj hadis ima brojne poruke i brojne pouke. Iako onako spoljašnjem gledanju kazali bismo to je hadis u kome nemaju neke velike koristi. Ali je poslanik sallallahu alejhi ve rekao u titu džavami al kelim dat mi je jezgrovit govor. Pa je ovaj hadis od jezgovitog govora. Poslanika sallallahu alaihi wa alihi I to ćemo vidjeti inša Allah kada budemo govorili o ovome hadisu. Jezgrovit govor i ko pogleda u hadis zaista će vidjeti da su svi hadisi takvi. Sa malo riječi poslanik sallallahu alaihi sallam kaže mnogo toga. Čuo sam jednog današnjeg islamskog učenjaka koji kaže da imamo mi literature da možemo pokriti zemaljsku kuglu sa njom. Islamske literature. Vjerovatno je mislio, Allah najbolje zna, kada bi se ti listovi prostrli, što ima listova, vjerovatno tomovi knjiga sami po sebi ne bi mogli to učiniti, ali listovi bi mogli sigurno baviti zemaljsku kuglu. O čemu? O čemu govorite knjige? Govore kako razumjeti Allahove riječi, 6200 i nešto ajta, i kako razumjeti riječ poslanika sa i cijelu zemaljsku kuglu možeš ispisati s tim riječima. Što ukazuje sigurno da je to velike riječi, jer se o njima toliko puno može govoriti. Ravija ovoga hadisa, ili jedan od ravija, jedan od prenosioca ovoga hadisa jeste Abdullah ibn Amr ibn La'as. Abdullah ibn Amr ibn La'as i Ajša i Ebu Mi ćemo danas govoriti samo o Abdullah ibn Amr ibn La'asu, već smo govorili o Ebu a rivajet Ajša će doći sa nama za jedno ili šest predavanja, spomenut znači njen hadis u kome kaže da je poslanik sa bolio, volio znači da počinje sa desne strane u svim svojim stvarima. Kaže se da je Abdullah ibn Amru ibn Asu bilo ime El As, pa mu je poslanik sallallahu alaihi sallam radio ime Abdullah. Primio je islam prije svoga oca. Prije Amra. Allah ta'ala anhuma, primio je islam prije njega. A kažu učenjaci da je između njega i njegovog oca bilo samo 11 godina. Drugi kažu 12. Znači imao ovaj je Amr 12 godina kada je dobio svoga sina Abdullaha. Ovo spominje Hafil ibn Hajar u svome dijelu Save ibn Abdul Ver i drugi. Bio je poznati učenjak od ashaba. A posebno se je isticao u svojim ibadetima. Posebno se isticao u svojim ibadetima. Bilježi imam Buharija u svome sahihu u poglavlju Fadailul Kur'an, vrijednosti Kur'ana broj 5052 od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa da je rekao kaže oženio me je moj babo sa ženom koja je bila iz ugledne porodice pa bi kaže došao i pitao bi tu svoju snahu o meni pa, pa bi kazala nije ređulu min ređuli lem jata lena piraša ولم يفتش lena keneta muz أتيناه Kaže, lijep li on čovjek između ljudi, kaže, nikada, kaže, ne spavao u svojoj postelji i nikada, kaže, nije pretresao po nečemu, misli se ovdje da nije imao nikada odnos sa njom. Otkako sam, kaže, došla za njega. Znači, nikada nije prišao svojoj ženi, niti je kada spavao u postelji. Bio zaposlen sa ibadetom. Pa kada je to čuo poslanik sallallahu sam je pozvao ga. Pa ga je upitao, koliko ti, kaže, postiš? Kaže, postim svakog dana. Postim svaki dan. Pa, mu, pa ga je upitao poslanik sa a koliko vremena prođe da proučiš Kur'an? Kaže, svake večeri. Svake večeri proučim Kur'an. Ono Kur'ana je li što je bilo objavljeno, naravno. Pa mu je kazao poslanik sa posti, kaže, tri dana mjesečno. I uči Kur'an jedan put mjesečno. Pa je kazao, ali ja mogu više od toga o Allahu poslaniče. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve Posti, kaže, tri dana sedmično. Kaže, ja mogu više od toga. Kaže, posti dan, a ne posti dan. Prekidaj dan. Pa je kazao, ja mogu više od toga. Kaže, nema boljeg od toga. Najbolji post je post Dauda, ale islam. Postio je dan, a prekidao je dan. I kaže, uči Kur'an svaki sedam dana. Kaže, Abdullah ibn Amr ibn Las, Kamo sreće da sam, kaže, prihvatio olakšicu poslanika, sallallahu alaihi Jer sam, kaže, danas ostario i ne mogu više to činiti što sam radio. Pa je u mladosti opteretio sebe i kada je došao u poznije godine više nije mogao to. Pa bi, kaže, morao nekoliko dana da jede, da bi mogao jačati, da bi mogao učiniti druge ibadete. I vidimo da i tako čini svako. Kogod ne uzme za olakšicu poslanika, sallallahu sallam, toga na kraju vjera slomi. Nemoguće je. A, poslanik sallallahu alaihi sallam kaže Ehabbu al amali ila Allah adwamuha o in qallet. Najdraža djela Allahu Đelešanu usu ona koja čovjek čini kontinuirano, znači, ne prekida. Ne jedan put počne pa prekine. Kaže, kamo sreće da sam prihvatio, znači, olakšicu poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, kako imam Buhari u svome sahihu, kaže nema jednoga sahaba, poslanika sallallahu alaihi sallam, da zna više hadisa od mene, od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa, jer je on, kaže, pisao, a ja nisam pisao hadise. Pa vidimo, znači, koliko je bio bližan za sticanjem znanja. Dobro. Ako vidimo i ako znamo da je Abdullah ibn Amr ibn As imao više zapisanih hadisa od Ebu Hureyre i Ebu Hureyre mu, Ebu Hureyre mu svjedoči da on ima više hadisa, zašto onda Abdullah ibn Amr ibn Las prenosi kudi kamo manje hadisa od Ebu Hureyre. Jer Ebu Hureyre je najviše od onih muftirina, a Abdullah ibn Amr ibn As najmanje prenosi. Zbog čega? Islamski učenjaci su na ovo pitanje ili na ovaj problem odgovorili na nekoliko načina. Kažu jedni, zato što je Abdullah ibn Amr ibn As bio zaposlen sa ibadetom. Činio je puno ibadeta i nije imao vremena da prenosi hadise. Dok je Ebu prenosio hadise. Drugi kažu nakon oslobađanja islamski, on je živio u Egiptu, u Tajfu, izlazio je van Medine. A ljudi nisu toliko odlazili u ova mjesta za sticanjem znanja kao što su dolazili gdje? U, u Medinu. A Ebu Hureyre je ostao u Medini i bio je muftija u Medini do kraja svoga života i zdao I prenosio hadise. I zato kaže Imam Buhari da od njega prenosi 800 tabina. Od Ebu Hureyre prenosi 800 tabina, dok to nije slučaj sa Abdullahom ibn Amrom ibn Treći razlog jeste to što je poslanik sallallahu alejhi ve činio do Ebu Hureyre. A nije to činio drugim ashabima. Pa Ebu je pamti ono što ovaj Abdullah ibn Amr ibn As i drugi ashabi nisu mogli zapamtiti. I četvrti razlog koga spominju islamski učenjaci jeste da je Abdullah ibn Amr ibn As čitao puno knjige Kitabija, Tevrat i pa je prenosio ono što je bilo u Tevratu pa su neki tabijini ustručavali se ili izbjegavali da prenose njegove hadise. Jer nisu znali da, li su to Isailijati ili je to od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi Jer prenosi imam Ahmed i El da je Abdullah ibn Amr ibn As kazao, kaže, jedno sam već je kaže, da na jednom prstu imam, kaže, mas, a na drugom med. Misli se na mas, ona koja je iz mlijeka, što je koristo, jeli, kao pavlaka i tako. Kaže, pa sam Došao poslanik sallallahu sallam i ujutru mu rekao, kaže šta sam usnio, pa je rekao, kaže, naučit ćeš, kaže, oba dvije knjige. Naučit ćeš, kaže, i Tevrat i Kur'an. Pa kažu, pa je učio i Tevrat i Kur'an i poznavao jedno i drugo. No, međutim, kaže, imam Zehebi u svome djelu al Alaminu u trećem tomu na 86. stranici, kaže, ova predaja je lažna. U stvari kaže da je munke ništavna, potpuno slaba, jer kaže, nakon dolaska Kur'ana ne uči se više Tevrat i nema Tevrat svoje vrijednosti, jer je tada Tevrat dokinut. A naročito, ako je već bio i prije toga iskriden. Umro je 65. po jednom mišljenju. 65. Po drugom 67. po trećem 68. Po četvrtom 73. i po petom 77. godine. Ne zna se znači tačno kada je umro. Neki kažu da je umro u Meki, neki kažu da je umro u Egiptu, neki kažu da je umro u tajku neki kažu da je umro u Palestini i neki kažu da je umro u Šamu. Ne zna se znači, znači tačno je mjesto gdje je umro radi Allahu ta'ala anhu. Ovo bi znači ukratko bilo o biografiji Abdullaha ibn Amra ibn Aasa koji prenosi ovaj hadis. A o biografiji Ajše, majke vjernika, radijallahu ta'ala anha, ćemo govoriti inša kada dođemo do jednog od hadisa. Ovdje smo kazali da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Vojlun. Vojl u arapskom jeziku predstavlja prijetnju. Voilun teško se. Neki kažu učenjaci da je Vojl mjesto u džehennemu. Da je to jedna dolina u džehennemu. Pa da pripada ta dolina u džehennemu onome ko ne pere, znači ta svoja jeli, stopala dobro ili ele akabe kojima smo govorili šta znači. li lil akab, teško se akabima, neki učinjaci kažu to se misli teško se ljudima koji imaju akabe koji to ne čine. Znači teško se tom čovjeku koji ne čini, a ne misli se na samo mjesto. No međutim poznato je u šerijetu da Allah Žešanu prijeti i da daje nagradu ili kaznu shodno dijelu koje se učini. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve ma esfala al-ka'bayn pinnaru ono što je ispod stopala, odnosno ispod članaka, ono što je ispod članaka, to je ubac. Misli se od odjeći Znači, da se prijeti onome što, jeli, sodno onome što čovjek učini. A kazao je poslanik, sallallahu alaihi sallame, Allah je zabranio vatri da jede mjesta i dijelove tijela sa kojima čovjek čini srstu. To je Allah on zabranio vatri. Pa će izići ugljenisani ljudi iz vatre i sve je vatra pojela od njih osim mjesta gdje su činili srstu. To vatra ne možete dirivati. Pa je Allah Đelšanu nama garantovo da neće naša tijela, ona sa kojima činimo, ili dijelovi tijela sa kojima činimo seždu, da ih neće doticati, doticati vatra džehennemska, a na nama je da oslobodimo i one druge dijelove od vatre, znači da ni njih vatra Ovdje je poslanik sallallahu posebno spomenuo elakab, ove dijelove, zato što čovjek obično kada uzima abdest ne opere taj dio svojih nogu. Ne opere taj dio svojih nogu. U predaji koju bliži ima Mahmed ibn Huzeime, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, وَيْنُمْ لِلْعَقَابِ وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ Teško se akabima i donjim dijelovima ispod stopala, znači ovim tabanima, teško im se odbače. Jer to čovjek često, kada pere, ostavi nešto od toga suho. Pa znači, time poslanik sallallahu alaihi sallam prijeti da se pazi, znači, na a, E, pranje stopala. I ovu predaju smatra vjerodostojnim Ibn Kesir u svome tefsiru. I vidjelo se na njihovim stopalima, znači suho koje nisu oprali, pa je poslanik sallallahu alejhi kazao ovaj hadis. Dobro. Ovo je bolest. Teško se a kabima od vatre. Dobro, šta je lijek? Lijek je došao u hadisu koga bilježi ima muslim u svome sahihu, u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže isti ovaj hadis, samo druga verzija. وَإِلُّ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُوء Teško se akabima od vatre, upotpunjavajte svoj abdest. Upotpunjavajte svoj abdest onako kako treba. Ova, ovaj nam hadis ukazuje na obavezu pranja svega onoga što se pere kada se uzma abdest. i da nije dozvoljeno čovjeku da ostavi bilo šta suho. Jer šta ostavi suho, to mu kvari, znači, njegov abdesni. Islamski učenjaci također ovim hadisom dokazuju da su eakabi mjesto koje se mora pratiti kada se uzma abdest. Jer je poslanik sallallahu sallam zaprijetio kaznom onome ko to ne čini. Pa je to dokaz da se to mora pratiti kada se uzima abdes. Također ovim hadisom dokazuju da nije dovoljno potrati po nogama. Jer imaju neki učenjaci koji smatraju da treba potrati samo po nogama. Da ne moraju prati noge. No međutim ovdje se kaže es bjegul vudu, upotpunjavajte, perite to. Jer ovdje se, ovdje ima više mišljenja. Pa na primjer šije, iako nas ne zanima njihovo mišljenje, jer oni nisu dehru od džemata, kažu dovoljno je samo potrati. Samo treba potrati, ništa prati ne treba. Samo potrati po nogama. Neki učinjaci kažu treba potrati i oprati zajedno. A neki kažu može izabrati Da potare ili da opere. I ovo se mišljenje navodi od Ibru Đerira Faberija i od El Moatezilija. Muatezilija, no međutim i ovo mišljenje je jako slabo. Nego treba znači prati noge i na, to jasno ukazuje hadis, upotpunjavajte znači svoj abdest. Tako su Ebu Ishak Šeirazi, koji je umro 467. hiđarske godine, i Sulejm Razi, koji je umro 447 utopio se, radijallahu ta'ala anhu, napisali su dijela kojima su pobili, znači, ova mišljenja. I dokazali da treba čovjek da pere svoje noge i da ne može potirati po nogama. Meste su nešto drugo. Ali po nogama, znači ne može po stopalima potirati, već ih mora prati. U brojnim hadisima, u mutevatim hadisima se prenosi od poslanika sallallahu alaihi da je pravo svoje noge. I nikada nije spomenuto da je Allahov poslanik alaihi sallatu wasallam potrao po svojim stopalima. Nego je uvijek pravo uvijek je pravo. Što ukazuje neminovno da nije ispravno potirati po stopanima, znači već ih treba, već prati. A pokazao nam je kada treba potirati. Kada ima mjesto. Pa znači ukazao nam jasno kada treba potirati, a kada treba prati. Na osnovu ovoga hadisa Imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje, kaže Babu gasli riđlejni wala jemsahu alel kademejni. Babu gasli riđlejni وَلَا jemsahu عَلَى الْقَدَمَيْنِ Poglavlje pranja nogu, a neće potirati po svojim stopalima. Poglavlje pranja nogu, a neće potirati po svojim stopalima. Isti ovaj hadis Imam Buharija je spomenuo u poglavlju znanja. Kitabul ilm. Znači poglavlje znanja, u njemu je Imam Buharija stavio ovaj hadis. Zbog čega? Kakve veze ima ovaj hadis sa znanjem? U poglavlju znanja se nalazi ovaj hadis. Stavio ovaj hadis u poglavlju znanja i naslovio poglavlje men rafa sautehu bil Kaže, ko diže svoje, svoj glas zbog znanja? Jer se navodi ome hadisu da je poslanik sa iz sve glasa, gromkim glasom povikao Uajlu lile akabi minenna. Teško se ahabima od vatre. Pa je to imam Buharija uzeo kao znanje i stavio ga u poglavlje znanja i naslovio onaj ko diže svoj glas zbog znanja. Pa je zbog znanja sunnet da se digne glas. Pa bi poslanik sallallahu alejhi na minberi dizao glas kako bilježi ima Mahmed u svome tako da bi ga čuli ljudi na pijaci. Dizao bi svoj glas sa minbera. Iz ovoga hadisa također možemo zaključiti dvije bitne stvari. A to je da je obaveza čovjeku da pouči onoga ko ne zna. Da ga poučiš propis koji ne zna. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve vidio ashabe koji se abdeste, ali ne peru dovoljno sve dijelove tijela koje se trebaju prati pri pa je kazao da to čine. I s druge strane, možemo uzeti iz ovoga hadisa dokaz da je obaveza čovjeku da poziva na dobro i odvrća zla. Jer je poslanik sa pozvao na dobro ovdje i odvratio od zla. A to je zlo pravo znači da se ne peru svi dijelovi tijela koje treba prati pri Ovim također, ovim hadisom, ehlu sunnet dokaziva da će čovjek biti kažnjavan i svojim tijelom. Ima islamski učenjaka koji kažu, a to nije stavio suneta od džemata, koji kažu da će čovjek biti u kaburu kažnjavan duševno, samo njegova duša, da neće biti tijelo kažnjavan. I tako i u džehennemu. Samo duša biva kažnjavan. Ne. Ovaj hadis jasno ukazuje وَيْنُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ Teško se znači tom dijelu tijela od vatre. Jer će njega pržiti vatra kako u kaburu, tako i u džehennemu. Ovim hadisom islamski učenjaci također dokazuju da će čovjek biti kažnjavan zbog malih grijeha. Zbog malih grijeha. Oni koji smatraju da je ovaj postupak mali grijeh. No međutim, ispravno je nešto drugo. Ispravnije je da je ovaj postupak veliki I mi ćemo išalo tela tome govoriti posebno. Kaže imam Neovi u svome dijelu El Minhaj, većem tomu na 107. stranici, kada bi čovjek oprao svoje noge, a ostavio jedan mali dio koga nije oprao, njegov namaz bi, odnosno njegov abdest bi bio pokvaren, njegov abdest bi bio pokvaren po konsensusu islamskih učenjaka. Ne vrijedim taj abdest. Taj abdest mu ne vrijedi. To dokazuju hadisom koga bilježi imam muslim od Omar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu da je rekao vidio je poslanik sallallahu alaihi sallam čovjeka koji se abdestio i ostavio je na svome stopalu koliko za prst, odnosno za nokat, nije ga oprao, pa mu je kazao, idi, irđe, fe ahsin vudu'ek. Idi i popravi, poboljšaj svoj abdest. Neki islamski učenjaci ovaj hadis koriste da je čovjeku obaveza i da ne smije, da mu, je obaveza da uzima abdest, znači spojeno, da bere te dijelove tijela i da ne smije praviti razmak. El muala, el muala fil vudu da je to znači uzimanje abdesta bez prekida. Uzimaju ovaj hadis za dokaz. Kažu, poslanik sallallahu alaihi sallam je vidio ashaba koji je ostavio na svome stopalu za koliko nokat da nije oprao. Pa mu je rekao, idi vrati se i poboljšaj svoj abdest. No međutim, kaže imam Neovi i drugi kažu, ovo ne može nikako biti dokaz. Jer riječi poslanika sallallahu alaihi sallam poboljšaj svoj abdest mogu znači što peri samo ono što se ostavio nije mu rekao vrati se i ponovi šta? Abdest. Nego samo kaže poboljšaj abdest. Poboljšati abdest znači možda operi stopala ponovo. Ili taj dio koji se ostavio. Nije jasno spomenuto ponavljanje čega? Abdesta. Ima predaja koju bilježi imam Ebu Davudu u svome sunenu. Da je poslanik sallallahu alejhi vidio čovjeka koji je došao, a na njegovom stopalu su, suho za koliko nokat. Pa mu je kazao, idi vrati se i ponovi svoj abdest. No međutim, ovaj hadis nije vjerodostojan, njega slabim smatraju El Bejheqi, El Neovi, El Munziri, Ibn Hazm i drugi. Znači, hadis je slab. Da je hadis ispravan, bio bi jak argument onima koji kažu da se ne smiju praviti prekidi pri uzimanju abdesta. Kako prekidi? Na primjer, čovjek opere lice i ruke i prije nego što potere po svojoj glavi, okrene se i priča sa svojom hanumom. Minutu, dvije, pet i vrati se nazad. Ovi islamski učenjaci kažu mora početi s početka. Ne smije nastaviti, jer je to prekid. I to zastupaju mišljenje učenjaci hambelijske i malikijske pravne škole. U tom slučaju, kažu, morao bi početi svoj abdest iz početka, jer je napravio prekid. Učenjaci hanetijske i šafijske pravne škole kažu ne, može nastaviti svoj, može nastaviti svoj abdest, bilo da se radi o većem, dužem ili kraćem prekidu. Bitno je znači da se opere ono što se traži i što treba oprati. Učenjaci Hambelijske i Malikijske pravne škole koriste hadis Omara ibn Khattaba koga sam spomenuo. Vrati se i poboljšaj svoj abdest. No međutim kažemo taj argument nije jasan. Nije jasan. Što se tiče drugog dokaza, koga bilježi Ebu Davud u svome sunenu, da je poslanik sallallahu naredio tome čovjeku da ponovi abdest Hadis nije vjerodostojan. Pa ne može poslužiti kao argument. Dobro. Čime dokazuju onda hanefijski i šafijski učenjaci da čovjek može praviti prekide? Dokazuju to predajom koju bileži ima Malik u svome djevu El Muopa sa ispravnim lancem prenosila tako sunce. Malik od Nafi od Ibn I to je najispravniji senet koji je poznat u islamu. Po imamu Buhari i nekim drugim učenjacima. Najispravniji senet. Kažu da je Ibnu Omer uzimao abdest, da je potrao po svojoj glavi, potom su ga ljudi pozvali da dođe u džamiju da klanja dženazu. Pa je ušao u džamiju, potom je potrao po svojim nespama i klanjao dženazu. Postupak Ibn Omar, postupak Ashaba. A poznato je da je Ibn Omar, kako kaže, Hafil ibn Hajar u svome dijelu, Takrib i Islam ibn u svojim petama i drugi, da je jedan od sahaba koji je najžešće sledio sunnet. I to je poznato u knjigama biografije da se to spominje od Ibn Omara radijallahu ta'ala. Ušao je u džamiju i onda potrao po svojim mestama. U redu. Možda će neko kazati, pa abdestio se blizu džamije i odmah sa vrata ušao i potrao. Pa nije napravio prekid veliki, to se možda radi o sekundama. Kažemo, jeste, tako bi bilo da nije predaje koju bilježi imam Bejhatija u svome sunenu, u prvom tomu, na 136. stranici, 397. broj predaje. Kaže se, فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ بَعْدَمَا جَفَ وُدُوهُ وَصَلَّ Pa je potrao po svojim mestvama nakon što se njegov abdest bio osušio. Ha, ovo ukazuje da je bio šta? Prekid? Duži. Pa kaže, potrao je po svojim mestama nakon što se njegov abdest bio osušio. Kaže Imam El u svome dijelu Esunenu, nakon što je spomenuo nakon što je spomenuo ovu predaju, kaže i ovo je vjerodostojno što se prenosi od Ibn Pa znači vjerodostojno smatra ovu predaju. Tako znači da je ovaj od poslanika sallallahu alejhi nema ništa jasno što ukazuje na zabranu, a postupak ashaba ukazuje da je dozvoljeno. Pa bi u svakom slučaju ovdje mišljenje hanefijskih i šafijskih učenjaka bilo jače i U redu. Spomenuli smo jedno pitanje, a to je da li je ovaj postupak nedovoljnog pranja dijelova tijela koje je obavezno prati pri abdestu, da li se svrstava u male ili velike grijehe? Jer mi znamo da imamo male i velike grijehe. Da li je mali i veliki grijeh? Jedan dio učenjaka kažu da je mali. No međutim, Allah zna najbolje da je ispravnije da je ovo veliki grijeh. Da je ovo veliki grijeh. U velike grijehe ga je svrstao imam Ibn Hajar el Hejtemi. Ibn Hajar nije ona Ibn Hajar, to ima svoj komentar na Buhari Sahi Sahih, on je umro 852. Ova Ibn Hajar el Hejtemi, on je umro 973. hiđarske godine. Ali dvojica su šafijski pravnici. Kaže u svome dijelu Ezdevađir, Aniktilafil Kebair, da je ovaj postupak veliki grijeh. Prenosi imam Tabranija u 22. tomu na 64. stranici da je poslanik sallallahu alejhi rekao ko ne bude dobro prolazio svojim prstom malim misli se na lijevu ruku, Allah najbolje zna, između nožnih prstiju i ne bude to dobro voda nakvasila, Takve će prste obavijati vatra džehennemska na sudnjem danu. No međutim, ovaj hadis slabim smatra Ibn Hajar, Elaskalani i Šeh Albani i drugi. Pa hadis nije vjerodostojan. Ali bilježi imame Taberani u svome dijelu El u od Ibn Mesauda radijallahu talanhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ili ćete dobro prati svoje prste i ono što je između prsta ili će ih obavijati vatra na sudnjem danu. Kaže šejh Albani u svome sedmom dijelu svojih zlatnih serija pod brojem devet da je ova predaja vjerodostojna. Ili ćeš dobro prati, znači, svoje prste i ono što je između prsta, ili će to obavijeti Vata u redu. Šta je veliki grijeh? Islamski učenjaci kada definišu veliki grijeh kažu veliki grijeh je sve ono ako ga čovjek počini ili ako ostavi pa to ne čini, prijeti mu se sa vatrom džehennemskom. Ili prokletstvom. Ili kaznom na dunjalku ili na ahiretu. To se smatra velikim grijom. A vidimo ovdje da se jasno prijeti velikim grijom. Da se prijeti, prostite, vatrom džehennemskom. Pa bi tako ovaj postupak se smatrao velikim grijehom. Wallahu ta'ala amen. Bileži ima Mahmed u svome musnadu predaju koju vjerodostojnom smatra Ibn Hajar el Hejtemi i dobrom šeh Albani da je poslanik sallallahu alaihi jednoga dana na namazu učio suru Ar-Rum. Suru Ar-Rum. Pa mu se otežalo njegovo učenje. Bilo mu je teško. Kada čovjek stane pa ne može krenuti, zaboravi i tako dalje. Pa je kazao poslanik sallallahu alaihi šeitan mi je, kaže, otežao učenje. I to kaže zbog ljudi koji dolaze i klanjaju sa a nemaju abdesta. Zbog ljudi koji dolaze i klanjaju sa nama ovdje, a nemaju abdesta. Dobro, šta znači ovo nemoj abdesta? Da je neko da sahaba došao i stao u sap bez abdesta? Nije. To je pojasnila druga predaja koja također ima dobar lanac prenosilaca koji se kaže da je poslanik sallallahu sallam rekao Jusalune mana la al-wudu." Klanjaju sa nama ali nisu potpunili svoj abdest kako treba. Pa se znači ostavili nešto suho. Pa je to utjecalo na kirajet i na učenje poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve u jednoj drugoj predaji koju bilo živru Mađa sa dobrim lancem prenosilaca, kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Ne prima Allah namaz nekoga od vas dok ne upotpuni svoj abdest kako treba." Onako kako mu je Allah žešao naredio, pa ne opere znači svoje lice, svoje ruke, ne potere po svojoj glavi i ne opere svoje noge. Ne prima Allah žešao takvog namaza. Znači dok ne opere svoje noge, tijele ili bilo ili ove druge dijelove tijela koje je obavezno prati kada se uzima abdest. Kaže Ibnu Hajar el hejtemi u svome dijelu Ezzavačir, iz ovih hadisa možemo zaključiti žestoku prijetnju onome ko ostavi nešto od onoga što je obavezno prati pri abdestu. I na ovo što je spomenuto u hadisima, kaže, može se analogno tome uzeti sve drugo što je obavezno prati za abdest. I to se, kaže, smatra velikim grijehom. To se znači smatra velikim grijehom. Ovo bi bilo ono što spominju islamski učenjaci vezano za propise ahkjame koji se tiču ovoga hadisa. Možda imaju ovdje još neka jezička značenja razilaženja koja mi nismo htjeli spominjati jer to je vezano za sam arapski jezik, za terminologiju znači arapskog jezika, a nije vezano znači za same propise. Uglavnom ono što se tiče propisa to smo inša spomenuli وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه Ovdje e, jedna sestra nam je poslala pismo, jedna je pisala sestra, pa traži da se ovo pismo pročita javno pred braćom. Es salatu salamu ala rasulillah, ovako piše. Pošto se i kod nas, alhamdulillah, u posljednje vrijeme spominje višeženstvo, samo nažalost imam osjećaj kao bauk, a ne kao jedan od Allahovih stvoritela svjetova propisa. Spomenut u našem dragom Kur'anu. Mislim da bi trebalo o ovoj temi malo više razgovarati. Molim Allaha, stvoritela svjetova, da učvrsti naša srca i da nam podari ono što je hajr za nas. Da budemo od onih koje boli i koji se brinu za stanje svih muslimana. Znači, koje boli stanje muslimana i brinu se za njihova stanja. I da tako prevladamo sve prepreke koje nam stoje na putu. Da učvrsti i podari imana svim sestrama da budemo kao naša prva generacija koja je žrtvovala sve za Allahovu vjeru. Jer nama je svima isti cilj, steći Allahovo zadovoljstvo i ući u džennet. Bez obzira na žrtvu, tegobu i muku, jer upravo to je dunjaluk. Zatim ga molim da učvrsti braću, da ovo uistinu shvataju kao Allahov propis, da shvate potrebu za ovim, a ujedno i kao odgovornost. A Allah je taj koji daje bereket i hajr onda kada se radi o njegovoj ime. Da se ne šale na ovu temu i ne daju nikome razno razne primjedbe za koje će također odgovarati na sudnjem danu. Da se pobrinu o svojim porodicama i da budu daje u svojim kućama. Jer Allah ovo nije propisao niti da bi muž govorio ženi samo ti tako pa ću se ja oženiti, niti da bi žena, ne daj Bože, govorila mužu oženi se ti, ali ja ode. Da nam se Allah smiluje, zbog svega ovoga bih željela da se ome otvoreno, iskreno i samo ime Allaha savjetuje i razgovara, jer ovo nije došlo niti iz Saudije, niti sa Balkana, nego od Allaha, stvoritelja svjetova, a do nas iz našeg dragog Kur'ana. Vaša sestra, te zakon Moja. Amin. Da Allah žena usluša dovu, inšala, koju je sestra uputila. Zaista, a, kada se govori o ovoj temi, ona je nekako jako osjetljiva, naročito ko se stara, pa treba pričati, treba govoriti o onome što je Allahova vjera. A između ostalog višeženstvo je od Allahove Đelešanu vjere. Tako da ove stvari trebaju se shvatati kao i svi drugi propisi, kao, kao što je to znači činila naša prva generacija. Ne treba s otim suzbijeti šalu i šegu, jer Islam nije zbog toga propisao višeženstvo. Pa čovjek kada se naljuti na svoju ženu, mjesto da joj kaže oženči ja drugu i tako dalje, ne kaže sad ću ja klanjati deset rekiata, ili osam rekiata i tako dalje. Pa neka znači provocira sa nekim drugim sunnetom, a ne ovim sunnetom. A ako će ženiti, neka se ženi, to mu je halal. Ali u svakom slučaju pričati i provocirati ženu, to nije ispravno i to se kosi znači sa temeljnim šerijetskim učenjem. Brat koji se hoće oženiti, ako je za oženiti ima mogućnosti da se oženi, treba ga pomoći na tome putu. Ako nije za to, treba ga savjetovati da to čini, jer to nije za njega. Sestra, čiji se brat treba oženiti, treba da bude savjetovana od drugih sestara i da joj savjetuje sabr i strpljenje, a ne da je izazivaju i tako dalje, jer znači sve se to smatra držanjem manjem, znači za šerijatske propise. Ovdje imamo još jedno samo pitanje, sestra je bila, tako pitanje glasi, sestra je bila trudna deset nedjelja, to je znači dva i pol mjeseca. Tada se morala očistiti, interesuje je da li je morala klanjati u tom periodu pošto je tek danas čista za namaz. Sa napomenom da su joj ljekari rekli da će hajz nastupiti za šest sedmica, a ona je negdje čitala da krv poslije tog čišćenja, da je krv poslije tog čišćenja čista krv i da se šta da radi. Ne znam ako sam razumio ovdje šta znači morala se očistiti. Znači to da je morala prinudno znači izvaditi, izbaciti pobaciti taj embrion i tako dalje, ne znam. Ako se niste na to, Dijete od dvi, dva mjeseca nije još, Allah ne zna, oblikovano, nije još poprimilo oblik ruku, nogu i tako dalje, lica, da bi se to jasno moglo razaznati, pa bi u tom slučaju nakon toga žena trebala odmah klanjati. Ne treba ostavljati namaz nikako, jer žena se smatra ovdje u ovome slučaju da je u nipasu samo kada dođe do oblikovanja djeteta. Pa kad se razpozna lice, E, ruke, noge i tako dalje, e tada treba, tada bi se znači računalo da je pasa u protivnom ne računa se samo istihada i žena će tada klanjati. I ispravno je ovo što je sestra pročitala da treba klanjati, a ne ono što su lekari kazali. Allahu Teala.